بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Banu Nazir Madinadan haydaldi. O'zlarini qilgan xiyonati tufayli. Undan avval bir musulmonni qatl qilib, qotilni topshirishlikdan bosh tortgan banu qaynuqo yahudlari haydaldi endi madinada faqatgina bitta banu qurayza yahudlari qoldi banu nazir chiqib ketdi ulardan o'ljalar olindi endi bu o'ljalarni hukmi nima chunki banu nazirdan olingan o'ljalar jangu jadalsiz olindi jangu jadalsiz olingan o'lja fay deyiladi jangu jadal bilan olingan o'lja g'anima deyiladi ya'ni agar g'anima bo'lsa jangi jadal bilan olingan o'lja bo'lsa bu o'ljaning 5 dan biri Alloh va rasuliga beriladi Alloh va rasulining haqqi qolgan qismi muqotillarga taqsim qilib berilardi endi fay jangi jadalsiz bo'ldi buni hukmi nima alloh taolo bu haqida hashr surasida oyatlar nozil qildi Alloh va rasulini haqqi ya'ni rasululloh tasarruf qiladi bu fayda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu o'ljalarni muhojirlarga taqsim qilib berishlikni buyurdi. Chunki muhojirlar yurtlarini tashlab kelishgan, mol mulklardan ajragan, ularni hatto bir faqir holatda edi. Banu Nazirdan olingan o'lja muhojirlarga taqsim qilindi. Mana Qur'onda Alloh taolo Hashr surasini nozil qildi. Hashr surasi ma'nosini tushunishligimiz faqatgina Banu Nazir g'azotini bilganimizdan keyingina bizga oson bo'ladi. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, Qur'onni katta qismini tushunishligimiz uchun sirat ilmini o'rganishligimiz kerak bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Sabbaha lillahi ma fis samawati va ma fil ard va huval azizul hakim. هو الذي أخرج الذين min من أهل min diyarihim li لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يختصبوا osmonlardagi va yerdagi bor narsa Allohga tasbih aytdi. U qudrat va hikmat sohibidir. U ahli kitoblardan, ya'ni yahudiylardan kofir bo'lgan kimsalarni birinchi to'plashdayoq o'z diyorlaridan haydab chiqargan zotdir. Alloh haydab chiqardi ularni. Ey mu'minlar, sizlar ularning chiqib ketishlarini o'ylagan ham emas edingiz. Ular ham o'z Qur'on qal'alarini Allohning azobidan to'sguvchi deb o'ylagan edilar. Shu yerda o'tirib himoyalanamiz deb o'ylashgan edi. Bas Allohning azobi ular hisobga olmagan tomondan keldi va dillariga qo'rqinch soldi. Ular uylarini o'z qo'llari va mu'minlarning qo'llari bilan buzurlar. Bas, ey aql egalari, ularning ahvolidan ibrat olingiz. Agar Alloh ularga surgunni yozmaganida, albatta ularni mana shu dunyoda qatl qilishlik yoki asr olishlik bilan azoblagan bo'lar edi. Ular uchun oxiratda dozoq azobi ham bordir. Endi nima sababdan yahudlar mana shunday bir xor holatga tushib qoldi? Nima sababdan? Alloh taolo aytadi. Bunga sabab ularning Alloh va uning payg'ambariga qarshi turganlaridir. Kimki Allohga qarshi tursa, bas albatta Allohning jazosi qattiqdir. Kim bo'lishidan qat'i nazar, qaysi toifa bo'lishidan qat'iy nazar qaysi zamonda qaysi sharoitda yashayotganiga qaramasdan Allohning diniga dushmanlik qilayotgan odamni bu dunyoda ham u dunyoda xor bo'lishligida shak shubha yo'q Allohga va uning payg'ambariga qarshi turganlar xor bo'lishida shubha yo'q mana endi quyidagi oyatlarda musulmonlar nima sababdan xurmo daraxtlarini kesganligi bayon qilindi mana aytdik janglarda qarilar ayollar yosh bolalarga tegilmas edi daraxtlar ekinzorlarga o't qo'yilmas edi kesilmas edi lekin banu nazir g'azoti payg'ambarimiz xurmo daraxtlarini kesishlikka buyurdi ey mu'minlar, sizlar banu nazir xurmozorlaridan biron xurmo daraxtini kesdinglarmi yoki uni o'z poyasida turgan holda qoldinglarmi bas sizlar qilgan har bir ish Allohning izni irodasi bilan va u fosiq itoatsiz kimsalarni rasvo qilish uchun bo'ldi demak xurmoni kesishlik Alloh tomonidan payg'ambarimizga buyruq bo'ldi shuning uchun kesdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyatni davomida mana abdulloh ibn ubay ibn salulni so'ziga taalluqli bo'lgan oyatlar ey muhammad munofiq kimsalar o'zlarining ahli kitoblardan ya'ni yahudiylardan bo'lgan kofir birodarlariga qasamki agar sizlar madinadan quvib chiqarilsangizlar albatta bizlar ham sizlar bilan birga chiqib keturmiz va sizlarga qarshi urush to'g'risida hech qachon biron kimsaga itoat etmasmiz agar sizlarga qarshi jang qilinsa albatta bizlar sizlarga yordam berurmiz deyishlarini ko'rmadingizmi olloh guvohlik berurki ular shak shubhasiz yolg'onchidirlar haqiqatdan yordam ham bergani yo'q abdulloh ibn ubay birga chiqib ham ketgani yo'q Mana shu g'azotdan keyin 4-yili Jumadul Ula oyida Zotur Ruqo g'azoti sodir bo'ldi. Bu g'azotlar bari Uhud g'azotining natijasi. Chunki musulmonlar mag'lub bo'lganligini ko'rib turib, arab qabilalari Madinaga hujum qilishlikka shijoatlanib qolishgan edi. Ya'ni musulmonlar mag'lub bo'lishdi, ular nochor, ular zaif, ularni bir xayriyatlarni olishi uchun hammasi Madinani qasqib qilib turishgan edi. Najddagi G'atafon qabilasi Madinaga hujum qilishlikka qo'shin to'plardi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ular Madinaga bostirib kelishidan oldin katta qo'shinni tuzib, o'zi boshlab yetib bordi. Yetib borishganida haqiqatan G'atafonliklar musulmonlarning qo'shiniga bir necha barobar adadi katta bo'lgan qo'shinni jangga shay qilib turganligini topishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan borgan qo'shin ularning ro'parasida saf tortibdi. Ikki qo'shin bir-biriga saf tortib turibdi, biri ikkinchisiga hujum qilgani qo'rqdi. Musulmonlar G'atafonni adadini kattaligidan xavotirda turib hujum qilgani qo'rqsa, G'atafonliklar musulmonlarni shijoatidan qo'rqib turishdi. Bir necha kun turishdi, bir-biriga ikki jamoa hujum qila olmadi. Shunda G'atafonliklar qarashuvdi, musulmonlar namoz vaqti bo'lganda qurollarini qo'yib namozga turishar edi. Aytishdiki, musulmonlarga hujum qilmoqchi bo'lsanglar faqat ular namozga turganda qulay fursat bo'lar ekan. namozga turganida hujum qilamiz deb shu niyatda turishganida shu holatda payg'ambar Alloh taolo payg'ambarimizga solatul xavf xavf holatda o'qiladigan namoz haqida oyatlar tushirdi. Ya'ni musulmonlarda bir toifasi, bir jamoasi namozga tursa, ikkinchi jamoa ularni qurollari bilan qo'rg'ilab turdi. Va namozni o'qib olganlar qurollarini olishdi, qo'rg'ilab turganlar namozni o'qishdi. G'atafoniylarda boyaga qilgan hilasi foyda bermadi. Alloh taolo g'atafoniylarning qalbiga qo'rquv soldi. ular jang qilmasdan ortiga qaytib ketishdi musulmonlar bir necha kun turishdi so'ngra madinaga qaytib kelishdi musulmonlar qaytayotganda g'atafonliklardan bittasi musulmonlardan birortasini bir qonini oqizmagunimcha qatmayman dedi qasam ichdida musulmonlar orqasidan bitta o'zi ketdi endi qo'shin qaytyapti orqada bitta odam kelsa hech kimga bir xavotir solmaydi e biroq e'tibor qilmadi musulmonlar kun kechkirib qo'shin to'xtab tunashlikka to'xtaganida Rasul aytdilar, kim bizni bugun uyqumizni qo'rg'ilaydi dedi. Ya'ni kim soqchilik qiladi qo'shinga? Abbod ibn Bishr va Ammor ibn Yosir roziyallohu anhumolar biz deb chiqishdi. Tun tushdi. Bu ikki sahoba bir balandlikka ko'tarilib turdi, shu biroq kelayotgan bo'lsa ko'rib turishligi uchun. Hamma yoq qorong'ilikka to'lganda Ammor ibn Yosir yotib uxladi. Abbod ibn Bishr qorong'i bo'lib qoldi hamma yoq, namozga turdi. Namoz o'qib turganida boyagi mushrik kamon otib yetkazish mumkin bo'lganchalik yaqin masofaga keldida Abbod ibn Bishir namoz o'qiyotganligini ko'rdi. Ha, bu qo'shinni soqchisi dedi. Kamonini oldi, o'qini joyladi, Abbod ibn Bishirga qarab otdi. Namozda turgan sahobani yelkasiga kelib sayildi. Namozini buzishni xohlamadi. Kamonni shuni sug'urib tashlab yubordi, namozini davom etkazdi Haligi mushrik, "Vallohi ajib" dedi. "Adashmadim" dedi. "Xato qilmadim, sanchildi" dedi. Ikkinchi o'qni oldi, yana otdi. Yana yelkasiga kelib sayildi. Ikkinchi o'qdan sug'urib tashlab oldi, namozda turaverdi. Uchinchi o'qni otdi. Uchinchi o'q ham yelkaga kelib sayildi. Shunda Abbod ibn Bishr roziyallohu anhu agar hozir men halok bo'lsam, musulmonlar soqchisiz qolishmasin dedi, namozini tugatdi, Ammor ibn Yosib uyg'otdi. Sheriga qaradi, qon oqib yotibdi va jarohat bir nechta. Nima bo'ldi dedi? Kamon bilan meni de urishdi dedi. Ha birinchi marta zarba yeganingda aytmadingmi dedi? Bir surani boshlab qo'ydim dedi. Shuni dedi uzishlikni xohlamadim dedi. Boyagi mushrik qaytib ketdi. 4-yili Robiul avval oyida Nabiy sallallohu alayhi vasallam Davmatul Jandal g'azotiga sahobalar bilan chiqdi. Chunki bu qabilalar ham Madinaga hujum qilishlikka tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Payg'ambarimiz piyoda otliq mingga yaqin qo'shini bilan Davmatul Jandal yerlariga chiqdi. Bu qabila Madinaning shimolida nihoyatda bir uzoq masofada joylashgan edi. Musulmonlar u joyga yetib borgan paytda u qabilalar qochib ketishdi. O'zlaridan qoldirib ketgan qo'ylarni payg'ambarimiz o'lja qilib olib keldi. 4-yil Shabon oyida Nabiy sollallohu alayhi vasallam yana mingta otliq piyoda askari bilan Badrul Axira yoki Badrul Sura g'azotiga chiqdi. Chunki abu sufyon uhud g'azotdan qaytayotib payg'ambarimizga keyingi yil badrda uchrashamiz deb payg'ambarimizga chaqiruv tashlab ketgan edi ya'ni badrda sizlar yengdinglar uhudda biz yengdik endi keyingi yil badrda uchrashamiz degan edi ana shu va'daga muvofiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mingga yaqin kishisi bilan badr mintaqasiga keldi abu sufyon u bergan so'zi u aytgan narsasi esida o'zi ham yana 3000 qo'shinni to'pladida Badrga qarab chiqdi. Lekin yo'lda qo'rqdi. Chunki payg'ambarimiz yuqorida aytilgan Davmatul Jandal, G'atafon qabilalari bilan qilgan muomalasini ko'rib turib, eshitib turib qo'rqdi. Hamda yo'lda ketayotib turib bilan aytdiki, "Bu yil issiq bo'lyapti. Taom mevalar oz, shuning uchun bu yil jang qilishimiz to'g'ri emas, keyingi yil kelamiz, ortimizga qaytdik" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa Badrga kelib kutib turdi. Abu Sufyon Quraysh qabilasi orqasiga qaytib ketibdi deb odamlar yomon gapirmasin deb hiyla ishlatmoqchi bo'ldi. O'zi qaytib ketyapti. Musulmonlarni qo'rqitishlik uchun Naim ibn Mas'ud bu kishi mushrik edi bu paytda. Naim ibn Mas'udni sen bor. Muhammadni qo'rqit. Shoyat qaytib ketsa u yoqda. Naim ibn Mas'ud Badrga keldi, payg'ambarimizdan uchrashdi. Qurash ustinglarga katta qo'shin bilan yana 3000 qo'shin bilan kelyapti. Qo'rqinglar deganida payg'ambarimiz biz kutyapmiz dedi. Kelinglar dedi. Lekin mushriklar kelishmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Badrda turar ekan, mushriklarni kutib. Ana shu Badr mintaqasini egalari bo'lgan Banu Zumra urug'idan bo'lgan Vahshi ibn Amr ismli kishi keldi. Banu Zumraning sayyidi. kelib aytdiki beadablik bilan qo'pollik bilan ey muhammad dedi quraysh bilan uchrashib urushgani yana biz yerimizga keldingmi dedi beadablik qildi ya'ni sen kim bo'lib qolding hada biz yerimizga kelib jang qilavergani dedi vahshiy ibn amir hijratning ikkinchi yilida ya'ni bundan ikki yil burun payg'ambarimiz abvo g'azotiga chiqqanida quraysh bilan ro'bara kelib jang bo'ladigan bo'lib turgan paytda mana shu vahshiy ibn amir kelib o'rtaga tushgan edi biz yerimizda jang bo'lmaydi degan edi va shunda jang bo'lmadi payg'ambarimiz birinchi marta mushriklar bilan sulhga kelishgan edi mana shu banu zumraning sayidi vahshiy ibn amir bilan endi mana shu vahshiy ibn amir payg'ambarimiz bilan tinchlik sulhini tuzgan odam ikki yildan kelib payg'ambarimizga boyagi qo'pol muomalasini qilyapti sen kimsan bizni yerimizga kelib jang qilavergan edi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar agar xohlasang seni sulhingni qaytarib beramizda hozir sen bilan jang qilamiz dedi shunda vahshiy ibn amir qo'rqdida yo'q ey muhammad men sulhdaman men sulhdaman dedi bu hodisalar bu hodisalarning hammasi islom tarixidagi eng katta g'azotlardan hisoblangan handaq g'azotining muqaddimalari edi abu sufyon qurayshni hurmatini saqlab qolishlikka harakat qildi imkon bo'lmadi odamlar qurayshni qochib ketdi deb Qurayshning izzatiga deyotgan gaplarni gapirishdi banu nazir Madinadan haydalishdi, izzat nafslariga tegildi. Ularni sharaflarga putur yetdi. G'atafon qabilasiga payg'ambarimiz borib, yerlarda hujum qildi, qochib ketishdi. Banu Sulaym, Davmatu Jandal, boshqa hamma qabilalar musulmonlarga qarshi bo'lib turgan edi. Ya'ni holat hammasi musulmonlarga qarshi holat. Hammasi Madinaga hujum qilishlikka, musulmonlardan aziyat chekib turishgan edi. Shunda Madinadan quvilgan Banu Nazir sayyidlaridan bir to'p sayyidlari harakatga kelishdi. Bu Hayy ibn Ahtab, Sallam ibn Mushkim, ibn Abi Huqayqlar. Bular nimani boshlashdi? handa g'azotini boshlagan mana shu yahudlar bo'ladi. Haybarga borib to'plangan bu yahudlar butun mushrik arablarni musulmonlarga qarshi bitta qo'shinga jamlab turib Madinani ishini hal qilishni xohlashdi. Birinchi bo'lib ular Makkaga, qurashni oldiga borishdi. Ularning sayyidlar bilan uchrashdi va yahudlar o'zlarining niyatini bayon qildi. qurashning sayyidlari va Abu Sufyan bunga rozi bo'ldi. Va arablarni mana shunday bitta jamoatga to'plab musulmonlarga qarshi olib borishlikka Abu Sufyan o'zi boshchilik qilishlikka rozi bo'ldi. Shunda Abu Sufyan Banu Nazir yahudlaridan so'radi. Boyagi 3 kishidan. Mana sizlar ahli kitobsizlar, yahudlar. Bunaqa bir shariy ilmlarni yaxshi tushunasizlar. Aytinglarchi, bizni dinimiz yaxshiroqmi yoki muhammadni dinimi dedi. Mushrik bo'lgan Abu Sufyon ahli kitob bo'lgan yahudlardan islom yaxshiroqmi muhammadni dini yoki bizni dinimiz yaxshiroqmi dedi. Shunda yahudlar Alloh ularni la'natlasin, siladi diniylar Muhammadning dinidan afzalroq deydi. Ya'ni tavhidga chaqiradigan, Allohning yakkanligiga da'vat qiladigan islom dinini butlarga sig'inadigan mushriklarning dinidan past deb bilishdi. Mana shu so'zlaridan bilsak bo'ladiki, yahudlarning musulmonlarga bo'lgan dushmani qanchalik qattiq. Ya'ni shirkni islomdan afzal deb bilishyapti. Alloh taolay aytadi Qur'onda yahudlarni kimligini. Astaidu billah ashadda an nasi adawatan lilladina amanu al-yahud wallazina ashraku. Bizga eng dushmanligi qattiq bo'lgan kim? Musulmonlarga nisbatan. Iymon keltirgan zotlarga eng qattiq adovat qilguvchi odamlar yahudiylar va mushrik bo'lgan kimsalar ekanini ko'rasiz. Ularning adovati doimiy. Bu vaqtincha emas ularning dushmanchiligi. Alloh taolo bu yahudlarni Abu Sufyonga bergan javobi haqida nima qanday oyatlar nozil qildi? Alloh aytadi: Astagfiru billah alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan ko'ra to'g'riroq yo'ldalar deyayotganlarni ko'rmaysizmi yana qaytarib aytamiz musulmonlarga adovati qattiqligidan shirkni islomdan afzal deb bilishdi yahudlar g'atafonga bordi ular ham rozi bo'lishdi banu sulaymga borishdi ular rozi bo'lishdi banu fuzora ahobish shunday qilib hali arab jazirasida to'planmagan katta qo'shin to'plandi o'n mingga yetdi bularning adadi hali arab qabilalari hech qachon birlashib bunchalik qo'shinda bitta qo'shinda jamlanmagan edi Yahudilar mana shunday bir harakat qilishdi nabiy sallallohu alayhi vasallam albatta bu bo'layotgan harakatlardan bexabar emas edi jazira bo'ylab tarqayotgan xabarlardan xabardor edi shuning uchun biror ish qilishlik kerak edi sahobalarni to'plab nima qilamiz ya'ni adadi katta bo'lgan qo'shin kelyapti nima qilamiz sahobalardan solmoni forsiy roziyallohu anhu aytadi yo rasululloh bizda deydi ya'ni qayerda forsda bizda forsda agar dushman bizdan adadi ko'p bo'ladigan bo'lsa bir hiyla ishlatadi dedi qanday hiyla bo'ldi handaq qazir deydi handaq nima deb payg'ambarimiz so'radi solmon forsiy roziyallohu anhu handaqni sifatlab berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam handaq qazishlikka sahobalarni barchalarini buyurdi handaq qazishlik boshlandi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan 3000 mingga yaqin odam xandaqni qazidi madinani joylashligi bir ajib uch tomondan tabiiy suratda baland tog'lar bilan o'ralgan faqatgina madinaga hujum qilishi mumkin bo'lgan tomon bu shimol tomon edi orqa tomonda banu qurayza yahudiylari bor edi ular bilan musulmonlarni tinchlik sulhi bor yahudiylarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odam yuborganda ular ey muhammad biz sen bilan sulhda turibmiz orqa tomonni himoya qilishlik bizni zimmamizga dedi. Demak, himoya qilinish kerak bo'lgan faqatgina shimol tomon qolgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu shimol tomonni shimol tomonda sal tog'i bilan Uhud tog'i bor. Mana shu ikkala tog'ni o'rtasidan payg'ambarimiz xandaq qazidi. handaqni ichki tomonida Madina tomonida sal tog'i qoldi, Uhud xandaqning narigi tashqari tomonida qoldi. ahzoblarni, to'dalarni yaqinlashib kelayotganligi xabari eshitila boshladi. Payg'ambarimiz tezroq kavlashlikka sahobalarni undadi. 10 kishiga bitta boshliqdan tayinlab payg'ambarimiz ma'lum bir masofani berdi, ular kavlashligi kerak. handaqni qazishar ekan musulmonlar hatto bir ishtihod qilishdi. Munofiqlar ham kelishar edi. Chunki islomni izhor qilishganligi uchun, zohirda islomni ko'rsatganligi uchun kelib ular ham kavlashar edi, lekin birov qaramay qolsa o'tirishib olardi. yoki uyga ketib qolib qaytib kelishmay turishib olar edi. Va musulmonlar nihoyatda bir tang, och ahvolda edi. Chuqurni kavlayotganlarida katta bir toshga ro'bora kelishdi. Chiqara olmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chaqirib kelishganida Rasululloh unga suvni sepdilarda qo'lidagi asbob bilan bir urganida tosh qumday maydalanib ketdi. Mo'jizalar zohir bo'lishni boshladi. Chunki bu shunday bir tang fitna davri ediki, musulmonlarga mana shu mo'jizalarni ko'rsatishlik bilan ularni ruhini ko'tarishlik kerak edi. Salmon forsiy roziyallohu anhu bor jamoa kavlayatib yana bitta katta toshga yo'liqib qolishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelish, "Ya Rasululloh, hech narsa qila Qo'lidagi asboblar bilan urdi, temir bilan urishdi, sinib ketdi." Rasululloh chuqurga tushdilarda qo'lidagi asbobi bilan qattiq bir zarba berdi. Temirni toshga tekkanligidan bir yorug'lik chiqib ketdi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedilar. Ikkinchi marta urdi. Ikkinchi marta ham yorug' chiqdi. Allohu akbar dedi payg'ambarimiz. Uchinchi marta urganida yana bir yorug'lik chiqdi, tosh maydalanib ketdi. Sahobalar "Ya Rasululloh, bu qanday nur edi?" deb so'rashdi. Rasululloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdinglarmi sizlar dedi. Ha ko'rdik dedi. Birinchi marta urganimda menga Alloh taolo Shom yerlari musulmonlarning qo'liga o'tganligi ko'rsatilindi dedi. Ya'ni shu paytdagi Rum saltanatini yer itoatida bo'lgan Shom yerlari musulmonlarni qo'liga o'tganini ko'rdim dedi. Ikkinchi marta urganimda Fors yerlari Madoin musulmonlarni qo'lidaligini ko'rdim dedi. Uchinchi marta urganimda Yaman musulmonlarni qo'liga o'tganini ko'rdim dedi. Dushmanini kattaligidan adadi, qo'rqib, xandaq qazib, och turgan, har tomondan dushmani qattiq bo'lgan, zaif bo'lib turgan musulmonlarga payg'ambarimiz mana shunday bashoratlarni berdi. Mu'minlar albatta ishonishdi, lekin munofiqlar kulishdi. Vallohi shay ajib deyishdi. Ha bu bittamiz hojatimizni ravo qilgani, borib kelgani xotirjam bo'lmayapmiz-u, bizga dunyodagi eng katta mamlakatni fath qilishni va'da qiladimi dedi. Ma va'adanallohu va rasuluhu illa g'urur deyshti. Ha Alloh bilan Rasuli bizga faqat g'ururni va'da qilishyapti dedi. lekin musulmonlar iymon keltirish haqiqatdan bu futuhotlar 9-10 yildan keyin ro'yobga chiqdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha kun ovqat yemaganligidan qorniga tosh baylab yurar edi qaranglar musulmonlarni boshiga kelgan mana shu sinovlarda eng og'iri shu edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam och qolganligini ko'rib jobir ibn abdulloh roziyallohu anhu uyiga keldida ayoliga yegili biror narsa bormi dedi ayol aytdi ozgina arpa uni bor dedi yana bitta dedi kichkinagina echkimiz bor dedi so'yib tayyorlab tur dedi rasulullohni yetalab olib kelaman uch to'rtta sahobalar bilan kelsa qorin to'g'izib ketishadi dedi bordida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qulog'iga pishiribdi yo rasululloh bizni uyimizda ozgina ovqat bor bir uch to'rtta o'zingiz tanlagan sahobalarni olib yuring ovqatlanasizlar dedi qulog'iga pishirib shunda payg'ambarimiz baland ovoz bilan ey qavm jobir valimaga chaqiryapti bizni dedi <laughs> jobir roziyallohu anhu nima qilishiga hayron bo'lib qoldi yugurib uyiga yugurib bordi ey xotin dedi sho'rimiz qurib qoldi dedi nima bo'ldi degdi 300 ta odam kelyapti dedi ayoli siz aytdingizmi dedi rasulullohga ha aytdim 3-4 ta odam kerak deb aytdingizmi ha aytdim dedi rasululloh nima qilayotganini biladi dedi rasulullohga ya'ni rasululloh bir narsa dedimi demak biladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uch yuzta odam yetalab keldi so'ngra aytdilarki hali qozon o'rnidan jildirilmagan edi ovqat o'sha odam hali xamirga tegilmagan edi tegmay turinglar dedi men qo'limni tegizmagunimcha tegmay turinglar dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar xamirni olib nonni olib go'shtni olib o'rab uzatardi go'sht olib uzatar edi go'shtni olib uzatar kelgan hamma odamni muqonni to'ydi lekin qozonda ovqat go'sht idishdagi hamrohli oz yemagan edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni mo'jizalari mana shu o'rinda shunday bir zohir bo'ldi ya'ni aytyapmiz bu mo'jizalar nimaga kerak edi nimaga kerak edi musulmonlarni ko'nglini ko'tarishlik kerak edi amro roziyallohu anhu o'zini eri va inisi handaq qaziyotganda bir idishda xurmo jo'natadi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelinganda dasturxonni yozinglar dedi. Dasturxonni yozishdi, to'kinglar ustiga dedi. Sumlab to'kib qo'yishdi. Olinglar dedi. Olishdi. Olinglar dedi. Olishdi. Olinglar, olishdi, olishdi. Shu yerdagi hamma odamning qonni to'ydi, xurmo hali bir dona ham ozaymagan edi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ana shu o'rinda ko'rsatgan mo'jizalardan edi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته